U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 Niti je to vlasništvo ovoga ili onoga ministra ili muke ili ovoga ili onoga. Nego je mesir Allahova kuća i ona ima svoje pravo. على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر الحبر da Stanu nakon onima koji žele da utrnu Allahom svijetu. في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبر أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري أحقا أن آلافا تشردهم يد الفقر وأن الطفل لا يدري عن الأمر فلا تدري أحقا أن آلافا تشردهم يد الفقر وأن الطفل لا يدري عن الأم ولا تدري Koga أحقا on subhanahu wa ta'ala أن uputi, da je upućen i nikoga u zabudu ne može odvesti. A koga on azza wa jal ostavi u zabudu, taj nikada pravog puta neće naći i nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. i došli im da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da bude obožavan od Allah subhanahu wa ta'ala i se došli im da je Muhammed Allah u Bogu Allahu poslani koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da je istinski za svih ostalih vjera pa makar to bilo krivo mušicima. A zatim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prirodu značenja, ovi koji vjerujete, molite se Allah, Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije od da osim kao njemu pokorni i predani muslimani. A zatim najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa njegova roba i poslanika Mohameda svakog dana vam vidi od sebe. Najbolje stvari po dinskim novotari, stvari na učinjenje na vječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u jedna crna sveđiva. Draga braćo, u ovom momentu, sa ovim svijetom koji vidimo, kako li zahir, ako li rane, mi, mnoge se teme nameću da se o njima govori, međutim, mi ćemo kazati ono da čega smo se danas ovdje okupili, a to jeste ova blagoda koju je Allah subhanahu wa ta'ala kazao nama, i počastio nas da budemo zoni koji sebe da odbio sunne njegova poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Da kažemo o ulozi mimbera u mesidima, odnosno ulozi mimbera u životu muslimana i značaju muslimana. Da kažemo kratko šta znači mimber u životu jednog muslima, u životu muslima koji 24 sata treba da živi izbav. I njegova prva prioritetnija stvar treba da bude džamija, mesidi, mimber, reći od njega samo i u njegove kući. Život muslimana ne ovisi u njihovim kućama, nego život muslimana ovisi u mesljedima. A mesljedi se radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa enna mešarika nisa. I zaista mesljedi su Allahu. Mesljedi su Allahove kuće, braćo. To nisu privatni objektivni kuće, moje, svoje ili neke druge niti je to vlasnik ovoga ili onoga ministra ili mutije ili ovoga ili onoga, nego je mesin Allahova kuća i ona ima svoje pravo, a to bi da ime mesin od Allahova vlasnika uvijedi po sebi da jesu ili se znači čisti sveća Allahom i samog vakala. I zato kaže uloga Mimbera u životu muslimana i Mimber je postavljen od zemlja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mimber kaže nije privatna stvar ničija. Mimber je minber na kome je stajao Allah u poslani sallallahu alaihi wa sallam. I svi je saznajemo da Allah u poslani sallallahu alaihi wa sallam u početku stajao na plani, znači na jednom dijelu drveta, pa je kasnije kad je napravljen pravi minber, Allah u poslani sallallahu alaihi wa sallam čuo kako onaj plan djeca odplaća. Zašto? Zato što je na njemu boravio poslani sallallahu alaihi I zato što je se stanega čula dvije istine Pa je naredio svojno vlada ali u svojom da se taj dan stavi ispod izgleda da on ostane da ima svoju ulogu. Minber nije stvar za koju će se napadat ispravni muslimani. Minber nije stvar privatna onoga ili onoga u kojoj će potpisivati braću čoškove. Minber nije stvar onda koji će se napad sunnet Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Minber je časno mjesto. Petak je časni i podješćeni dan za mu'mina i on dolazi na džuma namaz da se odmara, on dolazi na džuma namaz da prima savete i upute dalje u životu muslimana šta treba da radi. Ako mu se kaže sam imber opaši, sam ima da je opaši. Ako mu se kaže napravi bolji red ima da ga napravi. Ako mu kaže izvrni državu ima da je izvrni. To je uloga mimbera država. Uloga mimbera je ustanova institucija sa koje se govori istina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u na majetu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وليكوا يبيته سبحان الله سبحانه وتعالى بويته الله Šta znači bojte Allah? Bojte Allah svaki koga da hoće da ostavi stani bojte Allah. Nemoj da ostavi svoj novo samo gdje nije mjesto. Nemoj da svoje umo hoćeš uvijek tamo gdje mu nije mjesto. Nemoj da svoje oči gledaju ono što mu nije mjesto. Nemoj da boraviš u društvu tamo gdje ti ne pripada bojite Allah subhanahu wa ta'ala, vokuru kalolem sedida i govorite čvrst, ispravan, gdje sam govor, koji je to govor? Govor Allaha subhanahu wa ta'ala, poslanikov govor hadis, To su riječi koje muslim mora da govori. Najodabranije i najpočešćenije mjesto da se govori istina je kraćo mime. Da sam mimbera govori se istina. Da se sam mimbera oblačavaju stvari koje će oživjeti sunnet i ovih zemljama koje oni namjerno gledaju da utruše, da podlaće muslimane, da muslimani budu pobježeni, a musliman to ne smije sebi dozvoliti, nego mora da poziva druge objeve, a prvo li da musliman raspreda sad je sam sa sobom. Mesije mora da bude i mime prva stvar u životu vjernika. Ne da kaže svoje smo kuće sredili, uložili smo u njiha, stavljamo fasadu na fasadu, unutra na jedan pot idemo, stavljamo drugi, imate u veci kada ne ima. Imate u džamiju kada je žena bez projekta. A svak od nas ima privačnu kuću već od ovoga prostora. Život muslimana mora da se sveći na džemati. A džemat mora da ima svoj centar odakle će pozivati u Allahov din. Džemat mora da ima centar za dravu za širenje sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nisu ovo privatni objekti, tako neki smatraju. Allah je vas učio pravo svakog mu'mina koji ima da dođe da sluša ono što je istina. Ima da se govori ono što ožidava sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To su stvari na kojima počiva i temeli se ta'ala Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne kako neki prozivaju ili govori, oni će nadamo se inša Allah se povratiti pa će odustati od riječi koje govore sa ti zdravim Muhammeda sallallahu alaihi Od riječi kojima nagodaju zdravu, od riječi kojima odvrataju nuda od Allahu i smjeri, smatraju da rade za svoga, da rade za Allahu To je praća rad za šeitana prokletom. Da tu je stao na put Ali, da bude stao na put sirenja sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ne da svako zna da radi za šeitan. to obzira što mu je to šeitan predstavio i učinio da on to radi, kaže ja sam radi Allaha otkrio da vas zaustavim. Radi Allaha se pomaže dava, ne zaustavlja se dava. Isto tako ljudi koji se bolje vrate tihan, kaže, otišli smo da vas izdamo neprijateljima, za vaše dobro, pa da vas oni stvarno da ne pravite smutne. Vi ste na učili od svoje nije dobro, da će prijeti na sam sećenika, izvoti Allah i njegov poslanika, izvoti braći muđajne. Ali se ljudi na to prijeti da sve strani. Tako da će oni i ovim gradovima, i većinima, i mjestima, nastojati da postave ljude koji će nastojati da prenesu ono što nisu čuli ovdje braći nego će prenijeti ono što mu šeta Mahana Sulaja Lej, dodatne na njegovo uho, pa će prenijeti ono što nije istina, prenijeti nešto od svoga govora, zato da će pretoči smuću i meri da nije ni sveha toga. Uloga mesina i džemata jeste braće da svak podnesne svoja leđa, ne da zarađuje na džematu, nego da ulaze za džemat, da daje Allah Subhanahu wa ta'ala zajem, da troši svoje znanje, da troši svoje vrijeme, da troši svoj vjetak na putu zarabih, na putu kojim je prošao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A to je da se radu muste bin put koji je prošao Allah ovo sami djete put koji je najduži od početne tačke do kraja trudnice to je polo polopresni kurs, znači koji spaja te dvije stacije. Nema dodatnih muteva. Kogod mu je tražio da kaže, ja idem malo sa ove strane, i hoću malo da prođem sa one druge strane, to malo druge strane, moj kaže se može obratiti, hemjena Allah zna kada će se kutarizati nego idi s putem najbližih putem i to je pravko može ti. Najbliži put da put koji ne prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I nadu se putu temeli islam, nadu se putu temeli dava. Jer po sami sallallahu alaihi wa sallam nije govorio ono što je bilo iz njegove glavi. Nego je govorio o odljevo i kad je govorio o hadnih, ponovo je dolazio Gibril. Ali i sallam je govorio da govori i hadise, nije to bilo iz moje ili iz neke druge glavi. I zato i danas vraću, svaka prava, znači koja je utemeljena od ovih vraći koji žele da uzima Allahovu vjeru i utemeljena na danu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je za svaku podršku i za svaku pomoć i to jeste u stvari očekavanje sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Postavite se pitanje pa će ljudi kazati Nije što će nam biti srca, kaže napada će nam zovi ili će nas napada zovi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže sa žbina kada te hafuhu ma hafuni kuntu mu'mini. I nemojte se njih moja, nego se bojite mene ako ste vjerni. Sve je potrebno mu'minu da nosi iman u svojim prstima, a ta iman će njemu sa Allahom pomoći osvjetiti put. Put koji je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i neće on se bojati nikoga. Ola je hafuna leume te im i oni se ničije prijetora neće bojati. Zašto? Zato što znaju da su na istini. Zato što znaju da su temeljili svoju vjeru na Korane na sunnetu. I oni se neće bojati nikakvih sistema, niti nečih zastava, niti policija, niti muftistava i ovoga i onoga. Nego se samo boje Allaha subhanahu wa ta'ala želeći time da uzimu Allaha Božje sredođe, želeći da odive sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato se ne boje ničije prijekora, ne strahu nikakvi vojci i policija, koje na pravom putu srbom je Allaha ima računa da bude ubijen odmah sebi za ljudi. On je svršio svoje manet i dostavio istinu, kad ljudi ćemo se zbog toga alhamdulillahi rakulani, ako vam se kruži prilika. A nećemo mi biti samo predmeti za žrtvovanje, nego ako se služi nekome prizma, to je to Allah subhanahu wa ta'ala nekoga potjeti šehadetom da bude takav, onda on treba da bude ponosan se umro na čemu se umro na dinu. Se umro na obridavanju sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo su braće vrlo bitne i važne stvari. I sam ovaj skup i dolazak braće i pokaže koliko su braća žena istini, koliko su želi da im se kaže nešto iz Allahove knjige koliko su želi da se vodi mi sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sami dolazi ukazuju na to i mi nećemo da, da kažemo više da trpimo gnjetavanja i zamotavanja nekih ljudi koji žele da ako si na sunnetu da budeš u čošku, ako si na sunnetu da se smiriš što si na sunnetu, ako su ti kratke pantalone nemoj da bi se meni na ulici javio. I mi se takvi stidimo, zato, zato što se oni stide sunneta Muhammeda sallallahu. alaihi I ne znajmo da je to tako. I sve dok se ne povrate sunnetu, mi ćemo možda vlade i povrati, oni su naša vraća, ali ne smijemo do toga se neko sebi smijava i da se sada u čoškoj zbog toga što se ti na sunnetu Muhammeda sallallahu. Jednog brata kad smo pitali da je naš brat nešto po savjetu i kaže on, ma ne mogu, ne znam šta bi govorio jedan dan sa sveo brata, pa je stavio je slučao se uši, skratio pantale, pustio u gradu, ide i ulicu, nikakav kaže. Preko tako te Allah neće ništa vidio se njega. I tu vidio on je razgoričeni žene koje se čak s ovim muslimankama da java naputi, nego se ti kod čitave ulice primijetio brata koji sluša kuna mušima i bilo te spije što si ga trebao. Pa treba da smiriš sam sebe, bolan ne bio. Treba da vrata sagrali čistinski, da ga voliš od Allaha, da ga voliš od njegovog poslanika, sad Allaha vidim Da tu odvizava učeni šeru za, za, imanom, za objedavanje vjeri, a ne da se ti stiriš onoga koji je došla za to je raj, raj, raj, raj, raj. Zato su takve naše želje u ovim mjestima, da se odživi sunnet Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, da se upostavi sastava lajda i nadal visoko i da se vidne i sa svih sistema i sastava, da bude visoko i sa svih ideologija, da bude visoko i sa svih kućnika. Zato sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu I svako ko se bude prihvatio zastave lajda i nadal, nikada neće propasti. I zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvi, da nas učini od učenih iska i sredanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da budemo od onih koji će ponijeti zastavu la i ila la Bogu i zemlji iskrenu. Da budemo od onih koji žele da očinu Allahom svjetlo Allahom čarija u ovoj zemlji. Da ne budemo od onih koji se suprotavljaju tome na uzmina i ta. Da budemo javno nosioci istine da budemo javni odbjegavati sunneta, da budemo javni nosioci la ilaha illallah Muhammedu Rasuluma. Jer je braće najbolja rečenica koja je objavljena ikad na zemlji. La ilaha illallah vahtahu na šerikele. Na gurmu uslovar Muhammedu wa mu'ala kudu še imun hadis. Ne ima istinskog božanstva koje bude zaslužio da bude obožan od Allah subhanahu wa ta'ala. Njemu pripada vlast, njemu pripada zahvala i on je onaj koji sve može. Danas ljudi hoće da svojim rukama načine zakone, po svojoj teoriji, po svojim pravcama, da počeš na lavo zakon u stranu i da kažu mi ćemo se na ove utemeliti i obavezni se na naše pokorimo. Valahi se nećemo nikad pokoriti takvima nego se pokoramo Allahu i njegovu poslaniku. I želimo, imamo pravo da odvijemo čelijak u ovoj zemlji. Imamo pravo da živimo i da umremo zato. A kome se to ne stiga, neka on slijedi zakone koji su načinili ljudi, pa će vidjeti kad dođe se na Laha uzvišeno šta je dobio. Molim Allah uzvišeno da nam učvrsti na njegovom putu, da oni ne stiži zažive i ja bi najsretniji bio da i ovdje imam deset i da se onda na džumi okupi hiljadu braće, a ne da budu potiskivani, maltretirani, proganjani, nazivani na uzbuda, majmonima i ostalim stvarima. Nego da budu ponosni na sunnet i da se ponose i da umru na sunnet. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dalje, znači, potrebno ukazati danas na stvari koje se isto tako dešavaju u čitavom svijetu, znači. Vidjet ćete da su nosioci i zastave laj laj gleda iskreni sebenici, mužariti, odnosno znači borci na Allahovom putu. Da ti ljudi koji danas brane čas umeta, koji žele da javno kjavirima kažu uvrši laj na vendama Muhammedu Rasulu. Da stanu na put onima koji žele da utrnu Allahom svjetlo. Allah će učiniti na njegova svjetla ljudje to makar bilo krivo, Ne nevjernicima. Kao kaže Allah Subhanahu wa ta'ala iz Transvita, Fed'a Allah an uhlih dina lahu dina wa lahu kerina zjafirun. Vi Allah dozivajte iskreno ispovjedajući vjeru, pa makar to bilo krivo kjafirima. Vidite u ovome drugom dijelu ajta, kad znači, kad budete dozivali Allah Zubhanahu wa ta'ala iskreno, ispravno, samo da njemu Zubhanahu wa ta'ala robujete, no ne u kjeri da se afirom, to pa makar bilo krivo se afirima, hoće li im biti krivo, hoće im biti krivo sigurno, hoće li se oni na ljudi što bi šlanjamo zubu, hoće sigurno, hoće li oni osjeti strah u svojim prljavim srcima, hoće sigurno, Zašto? Zato što se od samog kupa, od ljudi koji žele da Allah iskreno ispovjedaju vjeru, od same njihove pojave oni osjećaju strah svoju. Ima na drugim mjestima hiljade muslimana, bila je pitanja, kada oni se jako dobro, i oni su parlamentarni i upredni, a kaže salama nikako, zato, što osjećaju strah, a neće da to kao. Zato što se iz ovih vesti da samom pojavom širi strah. I svak onaj ko taj strah osjeći, ne podma zna da je na drugoj strani. Kaže zapravo da se iskren muhmin boji samo Allaha uzvišeno. Iskreni muhmin koji roba je Allaha uzvišeno, njemu nije cilj da zadovolji žude. Niti mu je cilj da zadovolji pogotovo kreatire, nego mu je cilj da se uzvišne Allahova riječ, a nije mu bitno šta će gledati na toj ljudi. I kad ljudi počne osjećati strah, to je nama svima da treba još više i stranje ustrajati na Allahovom putu. Allahov rostani sada Allahova riječ za mene. Najlodabranija Allahov rostani kad je došao mjesto da poziva mušike. Šta je to Dizavo? Dizavo je najteža i naj, naj, najveća iskušenja koja se može da dođe na zemlji braće. Kao Allahov poslanik, Allahov miljenik, najodogavniji Allahov rok, preživljavao je sve i svašta, od uvreda, napada, fizičkih maltretiranja, međutim je ustrajao na Allahom budu sallallahu alaihi wa sallam. I na kraju kad je vidio da zvanično mušić Znači, neće da prihvati Allahu dinu. Otišao je u Medinu na kođenu stavija radijallahu anhu, kaže Allahu poslani će dođi ti kod nas. Mi ćemo se odmah izabrati za Bogu. I sallallahu alaihi wa sallam sa svojim najboljim drugom u Bekom Rasela Manu na tom putu iskušenja, napada, proganjanja, da nije ušao u pećinu braću. Svoje mu hale tijelo ulio u pećinu koji ima skorpija, nija, onoga, onoga, Udio je trpjeći izgubljenja i napad od nevjernika. Klanjajući se sa svojom vjerom jer veći je cilj da vjera ostane. Veći je cilj da se uzimne Allahova vjeri. I Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da njegova svjetla bude. I ostao je na dinu slava Allaha i Gosanem. Uspostavio islamsku državu. I onda kad je kasnije se uspostavila i raširila, kad su osjetila te pobjeda islama na pomalu, kad su došli u metu, kako su ušli? Pobjedonosno da su ostala plemena čula svi u drugom ulaze u islam. Zato što su prve generacije podnijele teret toga, zato što su prve generacije nosile teret imana i onda su došli, kaže, i mi ulazimo u skupinama sada u islam. Ne zaboravite, braće, u skupinama gdje ljudi u ovome gradu i u drugim gradovima u skupinama ulaziti u islam, ali su potrebne grupe i pojedinci koji će ponijeti sada teret ovoga svega potrebni su pojedinci koji će biti žrtve na Allahovom putu. Da bi se uzdigla Allahova riječ, da bi se proširila Allahova riječ, ne želeći na žrtvu svoj život na Allahovom putu, ne bi li ovaj narod sasno istinu. Jer ovaj narod zaista ne zna. I ono što to neznanje njihovo im se zove i još više neznanja, pa im se govori da je istinski mudjavljeni na Allahovom putu, da su to ne mogu da bi odmetnici, da su to haridije, da su to ljudi koji nemaju vrte sa islamom, a zvanična ulema je ona koja sjedi u uredu, ima nekoliko hiljada maraka plate, a ova je ta što sjedi u petini. Kako je sjedio poslani šala Laha i osvrame, spirao se u medijeti kada se čuvao din, sada trađe u Afganistanu, sjede u pećinama. Da nije tako, nemaju stanjira jednu i stavljaju i graha, malo omaši imaju dovoljno hrane, nemaju. I ona ovaj je pametna, ova ima u uredu, sjedi sa par hiljada i oko njega postoga, a ova je brat sjedi na jednoj letini možda dva dana, u sredini brane si i prodjeva iz svoj krv na Allahovom putu, on nije pamična, ova ima na dovoljno uredu, ako bi ga otišao vjeri. Zašto? Zato što se nije pokorio ovome što sjedi u uredu. I ne treba da mu se pokori, nego ova je dužan da stane u njegov sad, I ovaj, ovaj kaže da je slavisna u vrema i slavisni ima. Slavisni ima mora da vodi žiha proti nevjetnika. Slavisna u vrema mora da bude da čelu islama i muslimana. Slavisna u vrema mora da budu lavovi na lavom putu. Kad je bi napadnu svog rani Allahov din, lavovi braću, kad je šuma napadnuta, prvi si na udaru lavovi, kaže, mi ćemo prvi, mi smo najjači, najjači u islamu su učenjaci kad je ti napadnut, on mora da bude na prvoj liniji. A on sjedi u uredu i kare da ovaj na prvoj liniji na ovdje bila i da će vidina. Zato, zato što ne prima plata ono za ono zakta i on prima. Zato što ova zato prečne nema ni plata ni položaja. Njegova je žena da se uzdine Allah u tim bez obzira šta će se desiti sami i sami. I vidimo da ti velikani danas u umetu, da bude džihada u umetu braćani, jedan od svim je bio umro nakon sebi. Svi su umrli na bojnom polju, od silnih granata, po sedam tona granatu nevijednih ispali na njegovu kuću i na njegovu djecu. I smatra da je ovdje da je ovaj brat terorista. I molim Allah da nas učini od ovakvih koji ginu za njegov sin. Pa neki novine ti ovdje vrte bombo, sedam tona bi odavde i šala letimo u džene. Ali molim Allah da poniži i njehaj njihove bombe. Molim Allah da ih dokrajeći da ih u zemlju utjera. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da spremi izbire od islama, da ih oni izbire nakon kako se služi. Molimo Allah, smakajno vatara nas i ne možete se žaloti, ne možete to odmijeti, vi ćete pobijeti. Ko? Iskreni mu'mini, ako budete mu'mini, i ko nosi ima u svom srcu zaće, nikad izgubit neće. Ne može vas neko pripada i zavarava i kaže tjeti od takmila, ja od takmila vjerim koji mi odrećaju od dina. Kuda vjerim? Ja vjerim Allahu učinjenom. Ako ti vjeriš da vlada mi mestina i vjeriš da vlada mogina, pa kutješ mislinu povijeka ako nećeš vlada u poniženje. Od vlada se vraća nema kus povijeća osim u, u poniženje i u kufr ne uzbiljna čava. U vlada kaznu. A ona je to vjeri Allah i vjeri ka vlada u mokrasu i vlada milosti. Ta je postigao uspjeh. Kako Allah subhanahu wa ta'ala, da je u ovome kaži, Ja jel ti nekom za nubeku, Allah će vam vaše grijehe oprostiti. Kada? Kada budete govorili istinu, kada budete tvrti i pozivani na istini, Allah će vam vaše grijehe oprostiti i vaša djela ispravni učiniti, a to je da znate pravi uspjeh. Ko nas kaže pravi uspjeh, kaže mu'mini, uspjeh je o Allahom da Uspije je da govori istinu. Uspije je da slijedi istinu. Uspije je da obidava sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ne vode je ti ti od na kruna oči sa ti poti. Sad samo da ti poti na tom putu. Gdje od dva dobra? Tvoje posjeći se, hvala da ti poti. Sa pozorom od tvoje posjeći ti pobjedi. A se Allah uvede u džennet, alhamdulillahi rabbil alami. Ako pobjediš na dunju, kad je nalogu, ponovno alhamdulillahi rabbil alami. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini istinskim pomagačima njegove učinice. Allah je kaže, brate, da to učini svojom odremom da kaže budi bitne. Ali Allah hoće da u svakoj generaciji ostavi jednu generaciju ljudi koji će raditi za njegov din. Da budu pomagači Allahove vjeri, da budu nosioci najlaha izaba Muhammedu Rasulullah i da ostanu zabilježeni kao tamni. Ovi mu džajni nerači obrate za pare u sebi da uzimlja Allahu riječ i da generacije u islamu pamte kako su bile zavoli Bosne na Allahom mundu istinski i dali će svoje životu na njegovom zemlju na A ima veće počasti na zemlji da čovjek dade život za Allahom istinski. Ima i veće počasti da kaže dao sam život za Allahom istinski. Dao sam život da muslimani idu dalje, a da moja krv bude što žena, da se Allahom istinski. وارض بارك سبحانه وتعالى بين قولي هذا ما أمري أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر أحقا ذلكم حقا فما للقلب كالصخر لئن ماتوا فقد ماتت قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر قلوب الناس في الصدر svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta. Put vjernika. svi putevi će biti zatrpani. www.pautalk.com Soba put vjernika. Biće ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete.